cibiyar dr bukar usman ta ɗauki nauyi domin yara tatsuniyar tamu ta yau ci gaba ne a kan tatsuniyar mu ta jiya iyar yara idan ba manta ba a jiya mun tsaya ne inda waɗannan matasa suka bi wannan yaro da suka ba shi ajiyar maciji har gida suka ce ba su yarda ba sai ya biya su ku biyo mu domin jin yadda ta kasance baki ɗaya suka shiga gari ba su tsaya ko'ina ba sai a gidan su wannan yaro bayan sun yi wa iyayensu bayani sai mahaifansa suka roƙi yaron daga gidansu domin a hore shi iyarsa inda zai zauna sai ya shiga dajin da sukan je farauta da abokan nan nasa yaro ya gina gida a dajin nan kuma ya faɗa a ransa cewa gara da bai kashe wannan macijin ba ana nan can sai ga wannan maciji ya fito yaro ya gaya masa abin da ya faru sai ya ce da yaron nan ya bi shi gidansu domin su ci abinci yaro bai yi musu ba suka kama hanya to ashe macijin nan ba maciji ba ne wani ɗan sarki ne da ya kan rikida ya zama maciji idan ya ji nishaɗi suna zuwa gidan aka kawo musu tuwo a kwanan tagulla irin na gidajen manyan attajirai da sarakuna yaro bai saba gani ba ya ce ba zai ci wannan tuwo a kwanan tagulla ba sai a cikin ƙwarya sai aka kawo masa abinci a ƙwarya iya kuma cinye shi gaba ɗaya bai saba rage abinci ba kamar yadda aka yi a gidajen sarauta da zai kwanta sai aka yi masa shimfiɗa da buzun sarki sai ya yi fitsarin kwanci a kai aka ce masa ya je ya wanke buzun yaro ya kama hanyar rafi domin wanke buzun sarki amma sai ya fada wani gida haka kwatsam ba tare da sanin masu gidan ba sai suka ce masa idan yana jin yunwa tunda sun ga shi baƙo ne kuma ba su san irin nisan tafiyar da ya yi ba ya ɗauki shinkafa ya dafa sai ya ɗauka ya wanke ya jefa a tukunya ya ɗora sauwar shinkafar sai ya ga ta cika tukunya ya ci har ya ƙoshi kuma ya bar saura bayan ya yi wa masu gida godiya sai ya ce da su zai tafi gida sai suka ce ya ɗabi ƙwayaye guda uku idan ya kama hanya ya fasa ɗaya da ya kama hanya ya ɗan yi nisa da gidan nan sai ya fasa ƙwai guda ɗaya yana fasawa sai ga fatu masu yawa masu launi iri daban-daban sai ya kwatsa bai zame ko'ina ba sai gaban sarki da nufin sarki ya zaɓi waɗanda yake so sarki kuma sai ya zaɓa bayan yaron ya ƙara hutawa sai ya ce da abokinsa ɗan sarki zai tafi sai abokin nan nasa ya ce ina babansa wato sarki ya ba yaron nan kyauta da ƙyar ya karɓa kuma ya ce masa baya son komai sai zoben da ke hannun ɗan sarki na hagu yaro ya matsa kusa da sarki ya sanar da shi zai tafi da sarki ya ji bayanin yaro sai ya ce da shi ya faɗi duk abin da yake so zai ba shi sai yaro ya dubi sarki ya ce baya son komai sai zoben da ke hannun sarki na hagu sai ko sarki ya ba shi ya yi godiya ya fita waje suka haɗu da abokinsa ɗan sarki nan ne sai ɗan sarki ya ce wa yaron nan abokinsa a duk sanda ka ji yunwa sai ka ce da zoben nan mai shekara tamanin da takwas ya baka abinci zai baka abinci irin kalar da kake so shi kenan yaro ya yi bankwana da abokinsa ya kama hanya yana cikin tafiya sai ya fara jin yunwa kuma ba abin da zai ci sai ya zauna a ƙarƙashin wata bishiya sai abokin nan na ɗan sarki ya zama maciji ya same shi ya ce da shi ka manta da abin da na gaya maka ka faɗa wa wannan zobe idan kana jin yunwa me yasa ba za ka faɗi abin da na ce maka ba a nan ne sai wannan yaro ya tuna sai yaron nan ya ce da zoben nan mai shekara 88 yana jin yunwa yana so ya ba shi tuwo sai ko ya ga tuwo ya zauna ya ci har ya ƙoshi ya tafi gidansa na ciyawa sai ya ce zobe zobe mai shekara 88 sai zoben nan ya ce me kake so sai ya ce ina son gida ne ya zama mai kyau kamar na samari da ke tashe a cikin gari sai ya ga gidan nan da ɗakinsa sun yi kyau sai ya je gidan babansa ya ce ya zo ya kai su gida sai suka bi shi suka gano gidan a gaban iyayensa ya kirawo sunan zobe mai shekara 88 ya sa zoben nan ya mayar da shi saurayi kyakkyawa daga bisani a wannan hali na kyau ya je neman aure gidan sarki sarki ya sa masa shurɗa wato lallai sai ya kawo shanu masu yawan da ba a taɓa ganin yawansu ba a wannan gari tare da zannuwa waɗanda yawansu idan ka gani za ka ce ba za su taɓa ƙarewa ba nan da nan yaron nan ya sa zobe mai shekara 88 ya kawo duk abin da ake bukata sarki ya aura masa 'yarsa ana nan ana nan yana wurin wanka sai matarsa ta sace wannan zobe ta kai wa babanta sai aka kama yaron aka ɗaure sai yaron nan ya aiki kare da kyanwa da ɓera su je gidan sarki su ɗauko masa zoben nan da suka je kare ya ja sarki da taɗi kyanwa tana yi wa sarki wasa ɓera kuma ya shiga wajen sarki inda aka ajiye zoben ya sa shi daga bisani suka yi sallama da sarki suka kama hanya domin su kai wa yaron nan zobe suna cikin tafiya sai suka tarar da wani kogi wanda dole ne sai an haye shi kafin su kai gida sai kare ya goya bera da kyanwa domin su ƙetare ruwa a garin tsallaka wannan ruwa ne sai zoben nan ya sumbule ya fada cikin ruwa bayan sun isa gidan yaron suka gaya masa su je bakin ruwa su ce da masu kamun kifi suna son hanjin kifayen da suka kama suka feɗe aka yi ta kawo masa hanjin kifi har aka ba su wanda zoban nan ke ciki sai suka kaiwa wannan yaran zobansa wannan kenan yare yara saboda halin lokaci za mu tsaya a wannan wuri in ya so a tatsuniyar tamu ta gaba za mu ɗora daga inda muka tsaya a madadin cibiyar dr bukar usman wacce ta wallafa wannan littafi sai jami'in da ya haɗa mana sautin shirin abubakar karaye ni aminu jibril gwadabe ke mana fatan alkhairi